डूबे वतन मुसाफिर खाका रवाई डूबे वतन मुसाफिर खाका रवाई आमदन सेज करबला दे बन रहे थी यादगार सेज करबला दे बन रहे थी यादगार

पनरेद कम जी बन माला सुम बने न सेते उजराज चाग करन रेद यादिग